Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Həmzə Ənəs ibn Malik Əl-Ənsari radiyallahu anhudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həm xidmətçisi, həm qadın tərəfindən qohumu, həm də ən çox hədis rəvayət edən 7 sahabəsindən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə bir çox döyüşlərdə iştirak etmiş, ələl xüsusda ağac altında ona beyət edənlərdən olmuşdur. Hicrətdən 10 il əvvəl dünyaya gəlmiş, 10 yaşında ikən İslamı qəbul etmiş və düz 10 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xidmət etmişdir. Rəvayət edilir ki, Ənəs radiyallahu anh demişdir, mən 10 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xidmət etdim. O heç vaxt mənə uf demədi. Yerinə yetirmədiyim bir işə görə bunu yerinə yetirməli deyildimmi? Ha belə, elədiyin bir işə görə də nə üçün belə etdin deməmişdir. Bu möhtərəm sahabə də digərləri kimi olduqca səxavətli insan olmuşdur. Sabit el-Bunani rəvayət edir ki, Ənəs radiyallahu anh nəsiyyət edib deyərmiş, Ey övladlarım, malınızdan biri birinizə xərcləyin. Çünki bu əməliniz aranızdakı məhəbbətin artması üçün etdiyiniz əməllərin ən yaxşısıdır. Bu sözə diqqətlə nəzər salsaq, başa düşərik ki, möminlərin Allahın onlara bəxş etdiyi maldan onun yolunda xərcləməsi həqiqətən də arada olan ülvi məhəbbətin artması üçün bir səbəbdir. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Biri-birinizi hədiyyə verin ki, biri-birinizi sevəsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm hədiyyə verməyi, həm də hədiyyə qəbul etməyi xoşlayardı. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə səhrada yaşayan Zahir adlı bir bədəvi var idi. Bu sahabə vaxtaşırı səhradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hədiyyələr gətirər. Yəni yağ, pendir, süd və s. Sonra da öz işlərini görüb evinə qayıtmaq istədiyi vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhərdəki şeylərdən, yəni xurma və sairədən ona hədiyyələr verər, sonra da deyərdi: "Zahir bizim səhramız, biz də onun şəhəriyik." Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nəinki varlılara, kasıblara da öz mallarından imkanları daxilində Allah yolunda xərcləməyi nəsiyyət edərdi. Rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, bəzən bir dirhəm adama 100 min dirhəmdən çox savab qazandırır. Sahabələrdən biri soruşdu, bu necə ola bilər ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, bir adamın çoxlu var dövləti var və o varının bir qırağından 100 min dirhəm, yəni malının cüzü bir hissəsini götürüb sədəqə verir. O birisinin isə cəmi 2 dirhəmi var və onun birini sədəqə verir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Allah yalnız təmiz və halal olan sədəqəni qəbul edər. Mömin adamın təmiz və halal maldan verdiyi elə bir sədəqə yoxdur ki, mərhəmətli Allah onu sağ əli ilə götürməsin. Hətta bir xurma olsa belə, birinizin öz daylağını böyütdüyü kimi, bu sədəqə də mərhəmətli Allahın əlinin içində artıb dağdan böyük olar. Diqqət edirsinizmi? Mömin adamın Allah yolunda verdiyi bir xurma ona dağdan böyük savab qazandırır. Həmçinin Allah yolunda verilən sədəqənin miqdarı və dəyəri az olsa belə, Allah üçün olan əməl mömini cəhənnəm odundan qurtulmasına səbəb olur. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət günündən danışarkən demişdir: Sonra Allah öz quluna buyuracaq: Mən sənə var dövlət verməmişdimmi? O, vermişdin deyəcək. Sonra Allah buyuracaq: Mən sənə Peyğəmbər göndərməmişdimmi? O, göndərmişdin deyəcək. Daha sonra həmin adam əvvəlcə sağına, sonra da soluna baxacaq. Lakin oddan başqa bir şey görməyəcək. Elə isə, heç olmasa, yarım xurma sədəqə verməklə özünüzü cəhənnəm odundan qoruyun. Bunu tapmasanız, onda gözəl söz danışmaqla canınızı qurtarın. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Bir qadın Ayşə radiyallahu anh'ın yanına gəldi və Ayşə ona üç ədəd xurma verdi. O da körpələrinin hərəsinə bir xurma verdi. Birini də özünə saxladı. Körpələr xurmaları yedikdən sonra analarının üzünə baxmağa başladılar. Anaları saxladığı bir xurmanı iki yerə böldü hər birinə xurmanın bir yarısını verdi. Bir qədər sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib çıxdı və Ayşə radiyallahu anha ona bu haqda xəbər verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, səni təəccübləndirən nədir? O qadın körpələrinə rəhm etdiyinə görə Allah da ona rəhm etdi. Yarım xurmaya görə. Diqqət edirsinizmi, qardaşlar? Yarım xurmaya görə bundan əvvəlki hədisdə diqqət yetirdinizsə, orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, sədəqə verməyə bir şey tapmasanız, onda gözəl söz danışmaqla canınızı cəhənnəm odundan qurtarın. Qeyd edək ki, danışacağımız və təbliğ edəcəyimiz ən gözəl söz və ən xeyirli kəlam Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamıdır. Sahabələr bu ən gözəl kəlamın təbliğatını hədiyə hesab edərdilər. Rəvayət edilir ki, Abdurrahman ibn Əbu Leylə rahiməhullah demişdir. Bir dəfə Kəb ibn Ucra radiyallahu anhu mənə rast gəldi və dedi, sənə hədiyə verinmi? Sonra bu hədisi danışdı. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim yanımıza gəldi və biz ondan, ya Rasulullah, biz sənə salamı necə verməyi bilirik. Bəs salavatı sənə necə gətirək deyə soruşduq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Deyin, Allahumma salli ala Muhammedin və ala ali Muhammed kəmə salləytə alə İbrahimə innəkə hamidun məcid. Allahumma barik alə Muhammedin və alə əli Muhammed kəmə barakta alə İbrahimə innəkə hamidun məcid. Allahım, İbrahimin ailəsinə xeyir dua verdiyin kimi, Muhammədə və Muhammədin ailəsinə də xeyir dua ver. Həqiqətən sən tərifə layiqsən, şan şöhrətlisən. Allahım, İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin kimi, Muhammədə və Muhammədin ailəsinə də bərəkət ver. Həqiqətən sən tərifə layiqsən, şan şöhrətlisən. Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu da həmçinin malından əlavə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdiyi hədislər sayəsində yaxşılıq etməyi sevirdi. Rəvayət edilir ki, Ənəs radiyallahu anhu mömin qardaşları üçün ayrıca dua edib deyərdi. Zalimlardan və günahkarlardan olmayan, gecələri namaz qılıb gündüzləri oruç tutan itayətkər bir cəmaatın duasını Allah onun üzərinə eləsin. İndi özünüz təsəvvür edin. Zalım və günahkar olmayan, gecələri namaz qılıb gündüzləri oruç tutan, itaətkar bir cəmaatın bir nəfərin yox ha. Cəmaat, böyük bir toplum Allahdan nələr istəyir? Ənəs radiyallahu anh bunların hamısını mümin qardaşı üçün istəyir. Subhanallah, özü üçün istədiyindən də artıq mömin qardaşı üçün istəyir. Bu dua əslində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin duasıdır. Və duanın ərəbcəsi belədir. Cealəllahu aleyhi salətə qavmin əbrar leysu bizəmətin və la fuccar yəqumunəl leylə və yəsumunən nəhər. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Ənəs ibn Malik radiyallahu anhəyə dedilər, Qardaşların Bəsrədən sənin yanına gəliblər ki, onlar üçün Allaha dua edəsən. O dedi, Allahım, bizi bağışla və bizə rəhm et. Bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Onlar ondan bir qədər çox dua etməsini xahiş etdilər. O yenə həmin duanı etdi. Sonra dedi, əgər bunlar sizə verilsə, dünya və axirətdə olan xeyrə nail olarsınız. Bu duanın da ərəbcəsi belədir. Allahumma gfir lənə vərhəmnə və ətinə fid dünya həsənətən və fil əxirəti həsənə və qina əzəbənnar. Qardaşlar, siz də mömin qardaş və bazılarınız üçün belə dualar edin. Bu səhabənin fəzilətinə gəlincə, bir zaman Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu üçün belə dua etmişdir. Allahım, onun mal dövlətini və övladını artır. Ona verdiklərini xeyirli, bərəkətli et. Onun ömrünü uzat və onu bağışla. Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu artıq yaşad olduğu zaman demişdir. Vallahi, Həqiqətən, mənim var dövlətim olduqca çoxdur. Bugün mən ənsarın ən varlı adamlarından. Mənim övladlarımın və nəvələrimin sayı yüzü keçmişdir. Qızım Umeynə mənə xəbər vermişdir ki, Həccacın Bəsrədə hakimiyyətə gəldiyi dövrədək nəslimdən 120 adam dəfn edilmişdir. Ömrüm o qədər uzanıbdır ki, Artıq insanlardan utanıram. Bağışlanmağıma da ümid edirəm. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malikin radiyallahu anh, elə bərəkətli bağı var imiş ki, o bağdakı ağaclar ildə iki dəfə bar verirmiş. Həmin bağda reyhan bitkiləri var imiş ki, onlardan müş iyi gəlirmiş. Bu sahabənin fəzilətinə dair varid olmuş rəvayətlərin birində də xəbər verilir ki, Ənəs radiyallahu anh elə bir gecə olmayıb ki, mən o gecə yuxuda Həbibimi, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi görməyim, deyər, sonra ağlayardı. Subhanallah, hər bir müsəlman öz yuxularında heç olmasa bir dəfə, heç olmasa bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi görməyi arzulayır. Ənəs ibn Malik radiyallahu anhuya isə bu hər gecə qismət olarmış. Bu Allahın lütfüdür. Onu istədiyi kimsəyə verir. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə heç olmasa bir dəfə sevdiyimiz Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və sələmi yuxuda görməyi nəsib eləsin.